Nie. Sum sumi Uwaga. Sum sumi, sum sumi, yo. Sum sumi sumi, sumi, yo. Sum sumi, sum sumi, yo. Sum sumi sumi, sumi, yo. Sum sumi sumi, sumi, yo. Sum sumi sumi, sum. szum, e. Piątek, piątek, na dobry początek Bolsa w żołądek, dalej wątek Taksa, gaz, daj gaz, panie kierowco na maksa Prędzej już czap na pełnej A my tu stoimy jeszcze jak jakieś leszcze Daję premię, tylko gaz, gaz, gazu Dał od razu, prosta kilka wirażów Jesteśmy przed wejściem, tam grupka brakarzów To nie przez mieście, nie wchodzimy od razu Trzeba wypełnić pierwszy część rytuału A leci on tak, przed wejściem bat Na wejściu hajs, po wejściu bar Chleję MC i chleję kams Dla nas, proszę panią, jeszcze raz to samo Szum szumi, szum szumi, yo Szum szumi, szumi szumi, yo Szum szumi mi, szum szum szumi mi W końcu mamy w dupie już trochę pik Szum szumi ci, szum szum szumi ci Do tych pik doszedł ponad lit Szum szumi mi, szum szum szumi mi W końcu mamy w dupie już trochę pip Szum szumi ci, szum szum szumi ci Do tych doszedł ponad lit Szum szumi, szum szumi, yo Szum szumi, szumi szumi, yo Szum szumi, szum szumi, yo Szum szumi, szumi szumi, yo Ej, bo jak jesteś na imprezie, to zapomnij o stresie Pal ile wlezie, pij ile wlezie Pierdol, że jakiś drzesie go, bo grzesie Najwyżej wyniesie go bramka Po co komu to napierdalanka? Lepiej zerknij po pannach Może jedna z nich to twoja przyszła wybranka Albo kochanka Nigdy nie wiadomo kogo spotkasz na bansach A przecież lubisz Lubisz prawda? Nie jesteś gej, nie? Nie jesteś kastrat. To co do diabła? Znów zagadka o walkach Zrozum to pierdolony klub muzyczny, nie Fight Club dociera Dobra atmosfera się liczy DJ przebiera w kuferku na płyty Przez lata zbierał, przez lata ćwiczył Teraz wybiera, puszcza same hity Dupki, my bąsujemy przy tym Na zewnątrz dym, to palą się szczyty Poczuj to atmo, poczuj pozytyw Poczuj to atmo, poczuj to i A jak nie czujesz, no to daj poczuć innym no to daj poczuć innym Szum szumi, szum szumi, yo Szum szumi, szumi szumi, yo Szum szumi mi, szum szum szumi mi W końcu mamy w dupie już trochę piw Szum szumi mi, szum szum szumi ci Do tych piw doszedł ponad lit Szum szumi mi, szum szum szumi mi W końcu mamy w dupie już trochę piw Szum szumi ci, szum szum szumi ci Do sum ponad lit Sum sumi mi, sum sum sumi ci Sum sumi, sum sumi sumi sumi Sum sumi mi, sum sum sum sum Sum sumi, sum sumi yo Sum sumi, sumi sumi yo Sum sumi, sum sumi yo Sum sumi, sumi sumi yo Sum sumi, sum sumi yo Sum sumi, sumi sumi yo Sum sumi, sum sumi yo Sum sumi, sumi sumi